rodok peyok Tuku sewek kok iso ora nguber cewek sampai keglondong-glondong. opini sepo kita ojo sampe salah dalam iku marahi sang asya Usano jujur temen sabar nerimo Supaya kabe supaya tenterem sakku nek liwat jalan sing kliru najan nuri welu tapi nyanjang raga asik aku nek sing gak bener dolor iku ojo sampe ditiru nek ana apa-apa nusana keluarga sifat kurang terus hongso-hongso direwangi gak turu-turu pingin tuwe asa orep ayam tantrem tur wong iku sing digoleki yo kudu usaha tapi lewat jalan sing mesti patlikur jam waktune ayam di dibake mulo aja lali kesehatan jasmani lan rohani nek uripe cukup pergaulan aja dilalekno uga barek dulur polo kanca lan kudu sing rukun menungsa iku saling butuhna lan wong urip iku kudu bloko suwo nek nuruti kan sitor kadang-kadang ana cek dia ceni barek wong liya direwangi nyaut Tengen lan grabak iwo bareng urusan macet akhire ketulo tulo contone aku dewe pingin kaya sepeda nyele goceng pacar ditakoni asale tak warah tak juta selo pro 无不。 Uang golek tambah lakrak. Uang golek tambah tuwek is tambah legrek. Suara abot ae. Ngene lek dikabari rekaman kurang telung dino wis arep-arep. Princi-princi, tapi mau nyambut gawe ku seje-seje. Tapi wong dodol suara pamayan kudu dijogo mangane sak wayah gak oleh mangan botol. Mangan geragal. Banyak nek kaya awak-awak iku tuwek, berarti kanginan didik mesti ya masuk angin. Sing ngopo ini dan itu dan dia orang. Pikir tambah sih tambah blakrak aku. Iki nang Karang Rejo ta ya opo iki. Biasane nang Karang Rejo ku yamene gak ana omah. Mbok ya tak enteni tak enteni rono temen. Repot. Biyen aku ngeterno wong mari buyarnya eh persen tah gak ana. Jarilah opo apa bareng entukno nang aku opo Barang tak dukno dhewe buyar merdeka. Diantar merdeka terus berarti. Tapi ya sak norek bolos sithik iku watuke tambah nemen. Anake ya akeh, memang anak akeh ya soro. Ya apa sih? Luput. Lho kok janji saiki ta? Takon meduki saiki peneh iki. Wis lho. Wong ireno e tangga. Wis oleh pendongamu. Wis dipersekoti. Nek persekoti wis, tapi gak sepiro. Terus tapi akhir-akhir iki lak tak cek kebenaran iki. Iya. Sembarang dicek dhisik. Sembarang iku dudu ilmu jiwa. Iya. Nang dia aku nang jember. Nang menur. Lapo nang menur? Lah ndak gendeng aku. Nang jember lapo? Nang jember ngecek kebenaran ya si buri kan ono anu ta. Oh iya aku krungu ya penoleh rezeki. Apa? Oleh rezeki. Oleh perkara ta rezeki. Rezeki apa? Sing rezeki ku lak awakmu ta. Iya. Sing dibosoro aku. Tapi kabeh ku pengalaman. Iya ya. Iya wong iku ya ojo ngersula lah. Iya. lah apa sing ngersula iku? Aku delok pernah iki berbes milih, Ya apa kok iso ngarep tek kare burito. Ojo dadi ojo dadi atimu kan. Iya. Soal iki gak simbole matahari. Panjenengan wis wayahe, usiane wis lanjut iku iya. luar biasa. Melalui proses. proses. Kena digolek bolong. Oh, kanca-kanca sik ana kabeh ta? Iya, digolek bolokno, durung pethuk ta. Wis kok kono durung. Bolok sapa? Mas Amijan. Dare pun kate nyanyi. Gendeng ta. Nyanyi wis balik-balik nyanyi tapi didukno wong terus. Loh. Tapi bodine lak penyanyi. Bodi ngatasi swara gak dudute. Tuh, tapi rupo, lak koyo barat. Hah? Apa? Tapi, tapi Robi. Rupa lah kayak barat. Rupa kayak barat. Kuping cuma. Eh, kup... Kuping. Kayak wedus gembel ya. Wah, gini anggar meduk gak karu-karuan. Ya, bos. Tekan dia ya. Ya, wis. Ya, apa ngarani wong urip. Ya, obyek. Obyek ya. Objek. Yang penting wong iku kanggo anak bojo ya. Lho, sing temtu kok iya. Hmm. Kanggo cerita besok lek tuwek aduh aku ben ngene nak. Pernah duwe cerita apa sih? Roman. Gak ngono. Kanggo dokumentasi kanggo anak putu besok oh, dulu saya itu begini nak kan mesti anak penonok sing bahasa Indonesia anak sing bahasa Inggris ono lah iya ojo sampe ketinggalan iku gak mungkin gak petak kayak anak sejarah elek terus ya. <laughs> Lah malah gak karu-karuan. Lho, mulane sejarah eleke dituduhno anake besok-besok cek sampe dilan Niru wong tuwa. Iya iya iya. Nolak hmm. hidup nolak terus seneng terus ya. Iya nek seneng seneng. Tapi saben dina ini rada berat. Nang sepeda montoran kok berat. Lah kan dilok sepeda motor. Lah kok wis entek taune. Jangan diurus ah, kula napa-apa ya apa. Nek juri saya tak urus. Tapi nek nyetater nek gak dengkel pedhot gak jalan-jalan. Ya nggo warek sing kuat kanggo perlu nyetater tok, nggo cengo luru tak telu ngono lho. Wis tau anggonjeng ah, luru kabeh tak kok nyurung. Wong gak iso jalan ta tano. Ya golek sing anyar ta. Kok tak tutur sepeda motor ki nek budal, gak tak setater. Kok apa no? Aku kudu sangu sendok. Kayak apa? Kayak jupuk bensin dikit. Oh mancing. Tak rep, tak lebono nek nggone kabilator. Oh kabilator. Baru ku nek dijejeki. Wis anu pada montor peno uncalno dhisik. Hah? Wis pada motor peno uncalno. Dinyal lek tambah remek. Kak dolen. Didol. Pokoke tambah kok aku wis ta. Jaluk ya jaluk sing anyar. Kadang gole sih. Lho, nek kirane ana pandangan lah tawakno apa iki? Lah aku sik ngongkon sik nawakno. Lah eh, tafsirane pira-pira kira kowe iki? Nek ndelok hmm. ndelok anu selebore sik sik. Sing sebelah sempal. Gak apa-apa kok diganti gak apa-apa. Oh, kok saya sempal kena apa? Diganti selebore becel agak ketor ta. Kutule peteng-peteng lho. Oh iya, ini sorry hmm. lu hmm. barongan ngono ya. Ya tapi nek kepatak tadi kawin. nyambut gawe sing jujur aja iya wong urip iku kudu ngono mm urip pisan ning ke kejujuran iya. wong nek jujur akeh iya mending melok aku nang ndi mending melok aku nang ndi nang Malang ono gawe ini kan mm perlu nih kono kan nono watu pecelan ya mm iku kan sing ngangkati ya mm. jadi aku nggo prau itu pernah sing ngangkati kan pokoknya nyambut gawe kan iku borongan, ta Wis terserah area apa borongan? Lah nek dikai borongan ya apa kira-kira? Wis gampang, watu situk piro? Awak di situ pantas sepiro sepuluh? Sepuluh apa? Sepuluh ribu? Apa? Sepuluh ribu? Iki ngomong tu kalau ambil ni tak tahu apa ni. Lan dulu waktu ni, lan waktu gede masa saya angkat tapi Meteran, meteran. Meteran. Sak meter piro? Sak meter tiga lima ratus ya bu. Ya wani ya. Angkat tok. Hmm, lah dilihat ni. Lo, dia tu konisor teko ngisor dungane teng prauto. Oh, teko ngisor dungane nang prauto. Perkara mangane saknane ya saknane kono. Ngono oh. ya ana watu kene ya wis. Ya dipan watu lah wis. Ngene. Lah makane ya. Heeh, nek ana krikil paling krikil ngene lah. Ya enggak ya mangan melok aku ya. Oh, ya wis nek ngono. Iya, anak penonan dia. <coughs> anak sendi. Anak penonan wedok lho. Kursus ah. Oh. Ngene mah. Arek iki kuliah sabendina. Ya tini ku. Lho iya tingkat telu nek gak salah. Oh, tingkat telu. Lapa tingkat telu? Hah? Lapa tingkat telu? Lho. Pelajarane tingkat telu. Oh, tingkat telu. Dulu kan nanti mlebu nanti. Tak dono maneh loro. Cero dok lawas sekolah iki lho. Dunia nang papat. Oh, papat teko papat dia perpira? Mbok aku dhewe jare takon gurune. Ya apa genai? Lah iki papat papat atret ta limo atret? Nek limo atret. Nek papat mlebu lah. iku pose lentai apa kan ini? Aku dia bingung kok. Tak no, kon bingung aku kemana? Kak bingung kok. Tapi biayanya anak aja sampai agem-agem kemurung gitu. Ya, oh. dia wangi wong tua dodol dengkul ya, pari pasane ya. Ya wis gak dengkul gak driji lah wis. <laughs> dengku lah lah kayak melaku apa aku iya malah nih di bandani di bandani wis cek nek di nyengeri lah iya karena kate melok sapa mosok oleh melok wajah lah iya gak oleh <laughs> iya wis ngengeri anak wong jenenge anak iya anak penuh ayu ya lu lumayan iku untung nurun ibu nurun penuh nurun oh, nurun apa buak biuk enggak tini tapi penampilannya, penampilannya, masih penerupan ini penampilannya, belontang liwat tuh, wah, wong tambah miring-miring wong hmm. tambah singitan lho iya mati sungkan bare aku kan ora pengen ngono heeh iya ndarane <laughs> guyon guyon jak guyon ya iya biasa guyon tapi kadang-kadang ya utang temen gak ya hmm. ya gak apa-apa ya tapi gak ono wong gak ono lak kudu utang lho wong urip iku nek gak utang gak maju hmm. pokoknya temen minggu iki ya minggu iki ya pokoknya tambah ya utang iki Mujizan. Kini dewe butuh duit kan? Hah? Kini dewe butut dit. Oh. <laughs> Masa Iya, apa dodol dos aku sih? Kan. Dodol apa? Butut dit, dodol dos. Dodol dos? Mm Aku duit jangkrik. Tak sini apa? Gewa <laughs> dari jangkrik. Wah, ini. <laughs> Eh, eh. Waduh, jodoh Sapa, neng. Siapa ini? Kita kita hehehe. Wah, wah tengil muka kan ngombe kau Eh, iya. Cak anake bos iki. Mosih bos gedhe. Tokone gedhe. Iya, Pak. Hmm. Iya. Gene Surabaya pasamu sak Surabaya tokone sapa iki? Hmm. Tokomu, Cak. Lho aku takon tokone sapa iki? Lah nek apa takon aku? Wong aku nek jero kampung kon takoni. Lah awakmu lak wong Surabaya, aku lak njaba kota. Surabaya nek gak metu-metu. Masa roto gua. Metu wong kok metu sungute kono Jumatok. Masa lah jan turun nek ngono. Sakjane cilik ngandarani. Mulane wong sing penting bergaul, cak ngerti. Nek gak supel bergaul, mati sandang banget. Meneng-meneng nang kanca nginep rong dina. Utang-utang dhuwit ta. Utang to. Utang dhuwit. Ngomong liyane gak iso ta. Aku khawatir nek kanca si khawatir. <laughs> Teko meh ta to? Enggak. Nah, teko ndi? Aku. Heeh. Terus ribu. Oh. Biasane teko ngiri. Gak, kok teko ndi kok teko ngko? Rupane hmm. pirang-pirang dino kok gak ketok. Anjen aku susah. Nandi kok niku? Teko ndi mak? Iki mak. Engko hmm, nggo tas. Lho, bisnis. Oh. Bisnis. Ngerti ta bisnis? Bisnis iki ya. Ah, jane kon wong kutho ya ora ngerti. Oh, durung tak jawab wis kon. Bisnis iki lagakan ta? Iya. iso mulak bisnis cok iya enggak oh, tau moco kamu iskone kamus kamus itu moco tuko kamus lho karangane yugi kok sing muri-muri ngabontang iki rupane kon teko teko di luar kota lho iya teko luar kota pirang dino aku ana kira-kira nek 3 dino setengah ngono ngono kagel nyangking kanca lah Konjek opo cengkiwingen? Opo jan. Iki wis mari tak cangking pedhot. Wah. Oleh naleni kurang sikisep. Wis cangkano buntelan cereme ta. Lho ya ngono. Lah kok tak cangking kayal-kayal ngono. Lah gak kayal-kayal opo? Wong sikile kon jilet dhisik. Muring-muring ya, enggak ngono. Lha sik mangan opo sih saiki jan? Mangan opo sih? Gak mesti. Gak mesti. Kadang-kadang isuk iku mur. Oh. Mangan mur lah isuk. Jam 12 baut. Oh. Ya mangan biasa njot. Gak ngono tak maksud iku apa sih seneng rawon apa tah gule. Aku bae menawa kok terus bisa nukono sego sapa ngerti. Iya, ya gak ngerti ya. Lah kon dhuwit-dhuwit ta ya. Lho aku <laughs> aja kuwatir. Gak mangan lho biasa ya. Kuwatir lu ditari mangan, dheweke kepengin mangan, akhirnya aku nalangi. Gak senengane iki lek awan mangan triplek. Oh, triplek. Oh iya, Dek. Kira kebak apa kok no? Gak tentu, kadang-kadang peti. triplek ya apa sih kene? Wis perkara mangan gampang iki. Gampang. Ini yo, kon rupane kok bingung kon lek tetep bujeng terus. Terus ya apa? Wong tuamu ku soge, kadek tokomu yo gedhe. Yo apa maning ngono. soge cak iki. Mosok. Lho yo apa? Soge apa prasamu? Pandane kok mosok mecicil sih. Gak mecicil apa wong melek. Oh, <laughs> kok gak mecicil ki merenguti. Kok ini nek sugi punya sugi. Kapan kong rono? Kapan kong rono? Gak, aku gak merono aku. Nek kong jorunan gongku aku gak merono. Wong tua di kong rono-rono. Kok jahe banyak ke tren dolo balap kong. Iya. Tua-tua di kong aku. Ya tuwa aku sih. Meruh lahirmu kapan? Luar. Lahirmu barek gunung gelang, balung gong dijek-dijek. Gak usah takut lah, kong rono Lho, iki pira sih umurane? Kon ambek iku aja nyeluk kon, mesti kon niku karo iki ya nyeluk Gusti ta. Oh. Ngono lho. Menika nganten Gusti. Nah, ta apa? Panjenengan menika Gusti Kus sinten? Kowe tau kesurupan ta kowe? Apa? Kus sinten, kus sinten. Ngomong sing bener ya. Ya biasa. Ya apa ya? Apa? Iya, kalau karo bonang wisan. Rungokno. Bila perlu lungo sing ateng, aja kate melek lan aja kate ambukan. Tak tuturi. Hmm. Aku dinani iki susah. Apa sih? Iki bener omongmu. Iya apa ya? Menapa? Lho aku lak ya kok gak Rabi. Wong rabi kok susah. Oh, rabi ae susah. Wong wedok aku kurang ngono iki. Lah iya. Eh dhewe ndi sate tak tolak. Tak tak tak. Wah, wah, wah. Dhewe sih hari iki. Dengan sepeda motor apa? Lho, ya apa? Lah dadi dhewe ya apa? Kafe Bondman. Tapi wis umum. Wong dia wong lanang dia golek golek wong wedok apa jare blontang. Oh, jare blontang. Ya, bareng balik-balik eh, gak oleh jare aku. Lari nari ae. Aku gak gelem. Aku iki gak gelem aku. Ngomong-ngomong blontang aku kuatir. Lha sing dhisik iku tanggaku sono ngekek hmm. dhuwit 100. Hmm. Terus mau tekone wong peok e. Hmm. Kuat kira kula lek terus aku tekan di tangan iki ndher ya. Iku gak salah aku. Salah aku. Tak gak apa-apa. Hmm. Bareng ketemper sik gak montor. <laughs> mosok tanggung jawab Pak Bu. Iki lho. Wis ngene ngene. Wis ngene. Ya apa ya senengi. Hmm, Sopo? Arek Sumberjo ndi? Oh, ngawur kaso kaso aja aja aja iku aja iku aja iku. Nek panjenengan ono minat teman iki lho ono. Sopo? Arek kuning langsep. Lah iki. Kuning kuning langsep kuwi. Iya. Tapi arek itu itu pe male. Iya itu pe male. Terus sapa ning? Kak mbok sini nek male. Lho kok iso? Iya, tapi gulune gondok iku lho. <laughs> Wah, Ngawur ae. Wis ngene tarun dino, tarun dino. Aku nduwe arek ayu ya. Hmm. Areke jenenge Tini. Oh, ayu cocok. Hmm. Dadi bojomu cocok kathik dadi manten wong sugih arek. Omae ndi? Eh? Omae. Omae Karangrejo. Heeh, Gang Wapat nomor 12. Oh, oh iku seneng aku. Eh? Seneng aku nek wis tak rujuk ono. Ya iki lah anakku. Lho <laughs> anak. Lah apa nyaku kon tak wong iki? <laughs> Kowe kan anakmu Ya apa kok dhewe? Wis kanca dhewe anake kanca dhewe gak tanggap. Oleh memang seneng ya kudu basa saiki. Oh. Ngure. Bapak, bapak, ya apa? Bapak. Badak. Oh, badak. Bapak. Nilu bapak apa badak? Aku nilu mantuku Daniel. Gak, gak apa-apa. Menika kula ingkang Sik durung apa-apa bapak. Aku golekno pernah iku pernah wis talek duwe mantu iki sugih gak isanan. Pernah njaluk apa? Njaluk dijungkir. Keturutan, keturutan Goncangan no mari kelelep lah. Lho kak ngono njaluk. Sampeyan dadi marotua aku tak kok noro. Hmm. Tapi hmm. Iya, marang aku nggo jidor. Hmm. Iya, terus karek nang kampung. Saya hmm. dikira tanda bedes ya. Kon sing temen ta sing temen. Sing temen ta kudu. nang ustaz. Sakno, anak kena cek dirabiki. Iki ya bujang. Tapi Suge. Tapi syarat-syarat e iso nyembadani ta, Kon. Boso kon boso, boso. Nah, yo gane wong sugih. Ben dhewe nyambut gawe. Lho. Heeh. Ampun kuwatir. Hmm. Para pendamelan iku jaman sakniki kuenteng, Pak. Wong ana wong sugih kok kok kuwatir ngono iku. Sing tak kuwatir engko jagane wong tuane. Lho mboten. Eh, kula niki pokoke nyambut gawe niku kari. Ah. Tapi ini dikisik. Loh, lah, hmm. apa nggak? Ah. Terus bayarnya, saben dinanya ngingoni dicicil. Loh, nggak enak. Terus ini morat uang ini, Pak. Ini nggak bang panci, loh, gini. Pencicil lah morat marit, aku. Kak, wis tanggung jawab. Ini bos gede, Pak. Hmm, ah, tanggung jawab. Tentang nopo mau nenten. Hmm. Wis, kena, anu kok persikot? Nopo perlu duit, sampean? Kena persikot. Loh, perlu duit tangan di sini. Ya, bagaimana ya, gak apa-apa, aku ini. Lah, piro? Ano, piro? Lah, kok nono, piro? Eh, ini tanggapan, teman, sudah. Kok iso kecekut kok ya ya tok ae. Nek ono aku ngekek maglari ngono. Kon iki aku ya ra sumpek. Kepedune dalem ngene iki. Gak duwe akeh meh titik. Heeh. 10 juta. Ulu. iso kabeh. Lah kabeh kok anak digo minggat kon. Ya anak kuwi minggatan. Aku lek wis ngerti. Wis kamu 50 ae. Kiai. 50. Apa kreem tepane guys. Iya, 50. Laku 75 kan satu sae. Kok mana gede kon yo. Kali anake kene. Gak apa, Total gunung kok. Gak apa kok. Lah awak mulai gak aku sing ngantaran ora gak oleh bojo ayu. Gak kira rontang kok gak lantaran aku gak kira anake dirabi wong sugih. Lah iku apa? Percaya pokoke arek ayu sugih entek piro gak kurang. Dadi aku 50, 75. Dua anakku gawon pisan mari. Cek sisan nglumpuk nang ngono. Cek akeh sih. Kak iki kanggo anu kok sampeyan oh, kanggo syarat. Iya syarat. Lha pun kuwatir Pak, lian, lian ini ku enten nggih. Lu tumbas saken napa mawon? Iya, Segera lo, ya, tak kabari rono ya. Iya, perkara dinane teko awakmu ya. Iya, nek ngono aku tak nyuwun pamit. Iya, iya. Iya, iya. Iya, nak. Lu nyuwun wangsul kajenge pamit. Iya, iya, nak, iya. Wah, ngomong nyuwun wangsul kajenge pamit. Saking senenge dadi mantu penel waduh. Kok arek iku lah tak kenal. aku kira lho dhewe ku anak wong sugih cak mm -mm. tukune loro bapak niku wah brater kaujo arek iki iya mm. kapomo kapomo kapomo kapomo <laughs> arek iki kapomo <laughs> makane iya tapi kan seneng engko perkara nanggap tamuane mantu peno oh iya besan peno wah seneng lek ndek besan koyo iko peno wah ya opo bralah iya sembarang gak hitung-hitungan cuma lek anak ati ni moro ngilokno ngilokno wis wis enak wis. ning lho niku. Ayo mati yo mari ngono ya. Ya bapak niki. Iya. Lho ya iku sing enak lho. Iya. Ya, wis bapak gawe pengalaman gak apa-apa. Asal gak mati temen ya ta. Sesuk lima ewu gunung Pak Becak. Kok sik kon titili aja. Ya, Mangko gak njaluk mesti saja lho Lah ana jatuh lak sungkan ta sawangane kok. Lah kari petang bulu songo setengah. Untuk saya ke lima mana. Hmm, iya. wis wis. Lima eh. Wis ta? Wis. Iki dadi aku oleh sat piro? Oleh 80 aku. Iya 80 dadi ne. Engko waktu dikae penoko tak jalukno bantuan bakal mantu puno. Anak puno kandhane ono, saiki nang anak puno. Yo ono, mata ono. Ya engko kandhane ono. Iya tak kandhani, jelas nek tak kandhani. Nah iya, ojo sampe anak puno ku merucut lho, sampai merucut aku engko wah. Soro. Anak iki apa jare bapak Ya, Iya, wong jagone kok ngene mosok gak tanggung jawab ya. Lah iya. Iya, eh, ben nyucuke apa iki? Nyucuke. Nyucuke teko brutune. Oh, <laughs> kok ngene apa? Sakan ayam malas kaya apa kene? Iki gila gelare, iya. Lho iki apa? Iya. Aduh, hmm? iya. Iki kon dia kon gak mulu-mulu. Lho, teko nyambut gawe. Wah, saben dino di briefing yang ngono kene. <laughs> Nyambut ke ndi? Lho ya ngene toko, Pak. Kon gak krungu kabar. Gak tau ngipi apa-apa. Oh, gak tau turu, Pak. Iya kena ya gak tau lho. Eh. Iki bapakmu ta, Dik? Iya. Kenal aku kancane bapakmu. Oh, Bapakmu iku pas ana untuce gak ngeget ta. Ya wis wayahe goyang. Sampe wong lucu sae, Pak. Lucu sapa sih kok? Untu sik lucu. Ya, gak pernah tekus contong. Iya. Bapak gak ngeludus. Sing nyambut gawe iki aku, kalau hmm. sampean ndok omahe. Pun anu dek, pun pirang dino sampean nyambut damel? Kula. Ya alah sesek sak minggu. Sik seminggu. Di telepon, ora bae sampean telepon ndok ndi Pak? Di telepon, telepon umum biasa. Ojo, Pak, aku aku dilereni mek jeraganku. Lho, di teleponnya dilereni. Iya. Cek adile. Ya ini aja, hmm. pernah aja medah-medah rono. Aku pernah aku blakrak-blakrak medah anak pernah dilarang ini. Mereka pernah aku kudu bisa ngomong arah. Makanya boleh alamat. Sama nyambut gaya seminggu tak? wis pirang dino sing terang-terangan ae lho iya wis terang-terangan mbedane rong dino rong dino rong dino mulane nurun bapakne ngomong gak bener blas kok nurun muka aku gak nyambut gak gak ngono lek ngomong lho mesti biju-biju wong rong dino ya seminggu iya kok seminggu lah anake kok sampean pun nurun-nurun sing tuwa sing tuwa niku mboten pasti kena hmm, sing ngomong teko-teko gak teko metu-metu gak metuki kok wong seminggu ya muni seminggu rong dino muni rong dino iku ora wong tuwa dicelat wong lah perkara. Lho sing anyar iki, Pak. Sing anyar. Oh, sing dhisik punya nggih seminggu saniki. Mboten kerasan kok teng pabrik. Saniki. Niki tenggene toko, Mas. Ajak lho rong cak sakno anak kula oh. cek. Jare diterusno kuliah biyen. Iya, rencanane kuliah maneh. Lho nyambi, mboten apa-apa. Nyambi gak apa-apa. Bapak biyen nyambi dik mlakune nyaut ngene. nyambi. nyambi jauh-jauh ta. <laughs> Lah, ana-ana. Kok kok tak katakan kan. Kepai cerah. Lho, gak cerah ya wong jenenge rezeki iku. Iki ana rezeki. Ngaren kok kaya bulan, bolam. Iya. Lek ngene lek guyu nyekel dhuwit, Dik. Oh. ana anak ondo iki. Nek mergude gak nyekel apa ya. Ana job ta, Pak? Ana job ta, Dik. Iki ana rezeki. Rezeki apa? Kon gak nyiting iki babar pisan. Kandhane gak tau turu tirakat aku iki, Pak. Tirakat? Iya. Iki ana rezekimu. Sampe ngipi. Tak ngipian. Aku nek turu lak terdes entek jam Tapi pun tak ipekno begini. Ini ipekno apa? Ya rezeki lah awakmu, Dik. Ngipi hmm. nggo banyu banyu iku banyu bening berarti oleh rezeki. Oleh rezeki. Bapakmu prasaku ngipi ditambil celeng. Makanya aku benjet ya. iki kon. Iki opo sih Pak sawangane kok? Dijaluk wong. Wong sugih atane wong sugih. Sampe iki lho anak kok dijaluk wong kok dikenno. Jange dipek bojo, ngono lho. Bojo? Iya. Wah, aku gak seneng Pak, seneng nyambut gawe ae. Kon iku lak enak dipek bojo wong dimangani nyambut gawe. Sampe gak biok piro sih? Cuma petang puluh lima ya. <laughs> Jani saya ke, jani saya ke. Jani saya ke dintet itu lima. <laughs> Oh, itu perantaraan nih kok. samalah njok susu lho Pak, iki nek gak mancing-mancing iku. Mancing wis tak cekel duwike kok, wis tak nyurite bapake. Durung romae sih. Durung, apa jare iki? Oh, apa jare aku, Dik? Lah bapakmu gak gak usah dikuatirno, mergo bapakmu mau dipancing aja dombel. Tak <laughs> Apa mancing, Bang? Mancing. Lah apa dipancing wis tak leg dhewe iki. <laughs> Lah iya kok. Ya ono Pak gak enak, Pak. Gak enake? Iya nek gak bakal bojoku kumancing-mancing tok. Mrene dadi bojone aku dikleler. Lah, opo gunane bapake? Opo oh. bapak tinggal diem? Ya opo. <laughs> Nek kon dikleler tak paranane. Sampeyan apakno? Tak juloki. Pegelan. Gandhe wis percaya apa jaraku? Wis ta niku. Tak jawab ta sampean? Iya. Iki lak iki lak ambek aku kanca apik mang dikon golekno bojo. Kan ngomong ngawur. Ayo terusno. Rabe lere terusno. Terus sampe sombik ngono terus sampe. Oh. Waduh. Iku apa sing mlopo iki jiak apa? Oh, potongan kok lompongan. Ora tak Waduh waduh ya prek, aku wong sugih. Ngerti? Aku wong sugih. Tak kok tak buwi dalile iki mang opo sik? Hah? Dalile nang iki mang. Aduh. Ngawur ae. Oh, tak kebyok dhek puluhan ewu lak kapok kon kok. Kok njaluk tak tuku lah ngomong, Lha apa tuku koyo kon niku? Lamun kok dompet. <laughs> Repot ngatur kon niku. Eh, dari tahun tabuan. Masih gak keniring tabuan aku iso. Ngawur ae, ndek pari, Bang. Wedhe. Yo lho, kesan tak pedes aku. Ah? Ngawur ae potongan oh, kok cebuk. Sapa ini? Sapa di nanti? Belum. Oh, aduh rek. Kemarin iki kontak sing sapari. Adem. Topian rubane eh sopan rubane kok. Menghormati majikan. Iya, iya, yang ngono apik iki, apik ya. Sebab kok termasuk pegawe ku. Nggih, hmm, saking punden. Saking punden. kalau tuh dan oh udah mau kobong ngawur aja kalau itu pundi lo itu kan jero mental eh mental ngawur aja tak nongko niku enggak kok kalau wingi kok saking blitar itu ini nih ya blitar nang kau mewah sana ngerti ya Parek kok ngomong terunyam ya, wong tuwe. Kok ngono pegawai ku, pegawai teladan. Nggih, nggih, semerap. Tapi toko warna loro itu apa jari kono? ya ta? Nggih, nggih. iki kain-kain ya. Apa ae kain celana ya Kain sembarang ya ono ya. Lah sing pracangan dhewe sinjaga ngono. Nggih, tapi sampean bagi pegawai niku mboten kliru ta. Kliru apane? Sajane bagian kain niku kula sing nunggu. Iya. Lah pracangan biasa larek wedok niki. Erna. Erna. Iya, Pak. Lah kula kok bagian pracangan lak mambu bumbu. loh belajar sih, belajar. Oh, tapi nggih. ngerti pegawai pawon dioper, sing kantor dhewe sing gone kain-kain dhewe sing ngerti ngono lho sampean pun anu paham regane beras-beras gula kopi barang lho ya oke ada kon badhe kiri lho bae kula nene ndodoli kemurahan tak rugi sampean ora kadane ya nggih beras sing gak enak 500 lawi lho nggih nggih sing enak 600 lawi Lah tandane enak gak enak dadi ya untuten dhisik. <laughs> Oh tak tunjuk lho. enak Eh makane pokoke ditawa enak ta. Oh, nggih nggih. Lah lo, gula undak norgane. Slak nduk lho. Lung dukur nang dengkulmu kuwi. Diundakke dukur roteng lho ta. Lho lah opo? Ya negane delok umum ngono ae. Oh, biasae saniki niki pinten sih? Heeh, saiki 800 sak kilo ya. Waduh kok larang. Lho kok larang kon sing gawe sih. Kok larang kok larang gak no. Mriki disukani keringan nawon, sipades kata langganane. Iya iya iya. Itu setengah. Oh ngono ta? Nggih. 250 ya. Nggih nggih. Sak kilo ya. Sak kilo. Lah nek iku 250 beras sing enak gan 100. Oh. Lho. Lah kok meningkat? Lah iya, nang 500 ya 100. Anan tak gawe muda dit noroki gula iki wae ngopo? Oh, ngawur ae kon niku. Tapi niki gelek gula dicelatu tiyang lho, Pak. Lah apa? Lah yen apa timbangane mboten beres niki. Lho, niki setahun kudu kirna Oh, dikirkirno. Ari, pikir kira lah yo kira apa dikurno. Lho, oh, apa? Dikurno. Lho salah. Lah iso belak, iso belak dikirno ta. Lah niku bener. Kon mang gak dikurno. Lho salah niku. Ah, sing bener iku dikirno. Lah niku bener. Lah salah yo. Kaya sokrat lu mau mulian. Sak kilo malah dadi 8 Oh, Iya iya iya. Kekatan ngentit e, Pak. Oh, kon ucate muni ngentat ngentit ngono gak apik. Ah. Nggih nggih. Sing apik ya dikirno. ojo sampah disalai. ngerti ya oh nggih kontrol awak dhewe saleh <laughs> saleh samit <laughs> iku samit iki mertuamu ya sampean kok semerep ya Pak oh gak ngon cari arek-arek aku apa tak kijang? Nggih, nggih. Supir iku jare ponake bojomu. Nggih. Lho abas, lho aja ah, ngeson dek. Saya biar kar tolong ngono. Nggih. Oh, kok ini ponakane bojone Sapari kan. Nggih. Bojone Sapari wong guwa. Oh. Nggih. Lah bapaknya bojone Sapari jenenge Sami to. Tapi sampean tum nopo kok sambat. Waduh tumpeg. Nggih. Apa? Sampean tumpakin kok sambat. Lah kok sambat apa? Terus sampean mboten bayar. Kok bayar gak bayar oh. Wong ponamu tak tukok kas apa gak lo. Biasa ngene, nek jare numpak nek bis ngono, gak kenal kok nang pas. Kori, oh. kok gua acet kan Eh, Erla eh, Mas, bisa eh, kore. Ki anyar rong dino rek kene rek. Ah, nu kasih niku aku. salim. Oh iya. Kan to rek. Eh, sampean. Aku sing dulu. Paket arek aku nak Aku sing oh, pak. Delok bapak. Aku sing ngongkon mang. Napa, Pak? Kon kok ndero lapa umek apa enak kok, Nak? Eh? Lho, lah nyiapaken. Oh, peperangan ta? Kok perangan, Pak? Berlatihan. Oh, totalan. Iya, sing tepak ya. Sebab ndero ana mesin hitung, ya. Nek nota jenenge napa? Mesin hitung jenenge napa? Jenenge napa, Pak? Oh, aku aku. <laughs> Yo, tiap mesti ngerti, Bu. Iku jenenge kalkulator. Oh, kalkulator. Gitu. Oh, kalkulator ini dipijek ini iko. Lah, ini iku mesti ngitung, eh, Pak. Iku mesti ngene grek grek oh, grek. Grek grek grek. Komputer niku. Oh iya. Komputer. <laughs> Komputer, Pak. Komputer. Nggih, nggih. Tapi ngene R ya. Nggih. Masalah pelacakan tak sarana kon. Lah ngene kain-kain safari. Oh, iya. Iya. Kaling rakep pembukuan. Iya. Di kain putih kuwi di anu yo ana sisae. Jadi ana aja. Sang meter ana. Ana ana. Ya boleh sampean. Hmm, ya gani iki lak wis gering-gering ini. Rene. Kon kapan bongkor ri ya? Kon kuwi kurang ajar kono kuwi kon kuwi. mati bodak bodakan kain. Oh ngono ta. Iya Pak Kelas, Pak. Heeh, nek yo. Kulak mana nak? Ngono lho. Sing sing kulak. Lho yo, sapa hari Aku sing kulak, bukan kain-kain. Wong oh, oh, montor iki, wong montor, ngawur ae. Nangkep ta sampean niku? Iya. Eh, saiki atur kene tak tinggal mlebu sik ya. Nggih ganti pakaian ongkep nak suwi Hei, sapa iki? Lho. Sapa? Wis agawane becak. Kon oh, iki lha apa teko-teko nggo becak kan? Lho. Lah yang cukup beras manis ya. Iki becake sapa? Eh, becake sapa? Becak minin. Kalau iku kok pecah iku rene apa lapo kon? Aku bayar, aku ben bayar kurang separo, cukup dukumane. Oh, tapi bagiannya rek nyer eh? Aku bagian kain iki, Bella. Langganan ta iki. Langganan iki. Langganan Kamu Kenal iki. Ya, ya iya. kenal lah. Siapa sih? Ya iki sesi aku. Eh, sisi aku. Sama nama apa? Nah sebelah lah sisi ta kok. Nek dodol ku aku sing kanan kene sing kiri Oh iki saiki sing ngedol iki. Iya. Ah nek ngono gak utang aku kontan ae. <laughs> Aja ngomong ayat datang. Ah. Bukan aku. Wis biasa ya. Jeragan mana sih? Nang jero sih. Ah. Sare. Ku suara sare. Kon ngomong sare. Iya, ngene itu kok celeng grok Bapak lu, buksek wis pokoke lu mbok kersis mati wis. Saya kene jeraganmu gak ono turu anji. Iya. Paran aku gak nyaur dhisik paran. Gak nyaur ta? Iya, aku cukup maneh. Wis gak apa-apa. Cukup piro, Pak? Eh? Cukup piro? Orang karung ae. Juga telung karung. Kok sing sak karung terono omah. Telanggonmu. Iya. Lah sing bayari sapa? Alah juara wis entek ngono. Sampeyan iki apa sih ana pembukuane lho. Ana catetane lho. Iki ya baru hitungan iku. Pokoke harus duwe kendaraan ya beres ngono. Aja ngono bareng aku sebagai nyatet tak torok aku. Lah saiki tulisan dhek kono. Ya tulisan bet apa ya? Rambange sak kilo. Rambang, rambang kilo. Sama ini bang lo ta? Iya, biasa iki. Tapi nyatet ae wis. Iya, biasa ya aku. Rambang sak kilo. Iya, lah. Traseke sak Sak pedi. Sewu 200 gram saiki. Rasane sak pedi kaya pegarujaan, Dik. Rasane sak pedi. Iya. Yo ala yo gak ono kan wong kene wingi gula sak kilo kan. Kok jalu sak pedi ya apa? Pokoke toko gede pracakan kok sak kilo iki kan. Wah akeh trase. Yo wis trase. Iya. Iya gak usah uyahe. Trasi tak trase. Wis Surabaya trase. Iya wis. Ya trasi wis kena. Ya sak kotak. Catet. Atur nggih. Ben ada gambarane gambar gambar. Sing ndi iki sing abang Mas ngireng. Ya wis ta sing sing ngireng sing enak ya. Si putih lah uya. Lombok iki. Lombok, lombok. Lombok. Lombok sa dadok. Dadok yo wis. Ya kiluan kran. Dadok iki sak keranjang ya sak dadok. Iya, lombok iki yo larang lho keran mundak lho keran. Lombok e mundak? Iya. Lombok mpret ae nek ngono sing murah. Dok, yo mpret iku sing larang. Spread iki apa sih? Ya sing spread iki cilik iku. Spread iki ya udah ketekin, ketekin. Oh, kok lama manuk iku. Kompet itu kalau bahasin cili itu loh, Dek. Ini mau jok guyon aja, beneran. Ya, apa ini kedali wajok ini seneng aku. Terus apa mana? Apa mana? Kan ngalir tanggo ini mari. Enggak aku ya. Ola opo ya bagian kain kono cuma kita ngendano karek nyar jan. Iya. Anggaran sampean. Sik mulus iki. Wah kon kok mulus-mulus iki lebawange ada lho kok ngomong. Wis iki lho. Padahal kambimu kambimu lu aku sego becak kok. Ya wis wis, brambang, perasi wis. Kan anu kan ayo ini blinjo kae. <laughs> Eh, ngono lho, Ri. Kono nyurir njaluke mbuh. Ah, kan kemirine gak gajak kautang ya. Wis biasa bebas jaluk ae. Bebas. Omongan bebas. Omongan omongan. Oh, cari ditimbang kok teko. Meneng ta, Dik. Sebenarnya kok ndak kono arek nyar. Iki Kan karo elek-elek. Karo ngono. Iya, tak gawe koset. Nomalan. Iya, eh. Iya iki ana kasur, kasur gak kanggo gawe season wae. Eh? Heh, kasur gak kanggo gawe season. Ini sabuk ka ono ana boten kok mule. Iya, spira total pira? Total pira? Iki mang pira mang lomboke? Wapan niku. Lomboke petang kilo. Petang kilo. Hmm. Sak padon mangkene. Rasek pedhi. sapedi jare bukan iya. sapedi. Engkae iku lho. Iya sak kilo tapi diwadahi peti kan padha sak peti. Iya, sak dus. Iya, terus iki mang apa brambang? Brambang. Iya. Jahe, ya, brambang wis jahe. Udah campur-campur kare yo, regane dhewe-dhewe iku. Terus kalkulasi ngono, ngono. ketemu. Kalkulator lho, kalkulator. Iya. Lembake petang kilo. Petang kilo. 6 4. 6 4 ya 18. Kok iso hitung itu enggak bisa? Apa ora nang 4 Patlikur. Patlikur. Lombok itu. Ngerti sangan kita sombong. Patlikur wis anu ae. Gunggu kerupuk apa hari sih? Lho iki ya mbok bareng ya anu. <laughs> apa mbok bareng? E bisa orang karung. Oh, berasnya ya berasnya orang cadat. Iya. iya, iya. Eh. Aja cadat berasnya. E. Wis gak usah kok aku tak pitung dhewe ya, ambek dragan. Hmm. Ngono Iya, dragan wis ngomong. Wis soal beras kan wis gak usah pitungan ambek pegawaiku kok urusan ambek. Iya, yang ngomong setengah lembeng ngono ya. Iya. Itu iya, biasa nambah lembeng-lembeng ngono Iya, cekat-cekik kan. <laughs> Pokoke tak gawe bon ae. Iya. Eh, aku ben ono pisan duwike. Loh eh, iso ben iso. Duwike pirang kok kurangane kok gampang. Iki aku utaku ben sudah lima ah. Heeh. Sudah lima. Tapi lo sih ini enggak piro. Sudah lima lah, aku saiki nyek 5000 gawe dhisik. Mm, iya. Nang kene sapa sih bukune lho, jenenge sapa iki? Eh, digalang aja. Ya anu bojone Lastri. Iya. <laughs> Ya, pilih sih jelas nih bapak nih uti. <laughs> Iya, iya makan pas sepeda motor nih kok. Hari <laughs> kok sepeda kok kempas empos ae. kau bawa ya orang Cina. Iya sakit kata. Iya, iya sih. Iya, aku ket. <laughs> Iya. Kakek lima ribu. Pancet ae kan. Berasi anu berasi gak duwe. Ya? Iya, cita dalan aja. Eh, dodol panganan mateng. Kok gado-gado <laughs> Jadi ya, sing menang tak tak iya. ada. Iki jak rono kan adikmu iki. Mau iki nyar gak wani macam-macam kan. Iya. Nek prae mawon kon hmm. itu. Iya ya. ya bojomu. Hah? ya bojomu. Oh, mboten ada bojo kok. kan gak bojo. Oh, oh, oh, <laughs> ya. Iya ya. Kan gak baca kok sing nyopir kan, wis dhewe to. Enggak lah kok. <laughs> minin bahasa minin kok. Baik kan setir dhewe. Wis oh, sakali ya. Iya iya. Eh, Emang kan Iya sih ki tau ngano. Berarti sarin. Di sopan <laughs> iki. Loh, wah ya apa re wong ana jeratan rawuh ngene ya meneng ayo ne. Iki anak majikan kene. Anak majikan kene arek nyar. Kok gak tau? Gak tau yo. Lho iki biyen luar kota, arek dijogo kan anak luar kota bapak. Kok ngomong dhewe sih? Gak apa-apa bapakne ya. Lho ndane ngomong. Apa? alise munjuk. Ya kupinge ndut-ndut. Kon aja kelono aku ri. Aku iki seraganmu wong iki. Oleh kupingku ombo ngono ta ya. Baten-baten nah. Iki tas iki gak mlebu. Oh, niki ta? Iya, tak mlebu ta. Iya, mboten nanggi Bapak ta. Bapak tas e tilem. Bocor tak diwungokno. Ngati wong ngono. Mumpa tanganmu lorek ngoten. <coughs> Bu, iki opo, Pak? Oh, mule le. Eh? Nggih. Kon kuwi opo oh, nek lunga ibu angon jam angon dino. Lho, jam niku angon bon, turun nedes suket. Aja 3 meter kok mung tuwek lho. Monggo sepunten ya, Pak. Ora ludrukan aku. Kuri-kuri. <laughs> Oh, banyu lah kon mbek aku. Mboten. Pola nutut di kuliahno gak gelem lan kulutusan ae. Nggih. Bapak nek mung sing mencicil mripatu tapi sing abuhi rung. <laughs> Iki rum bedet. Ya bari anggap aku. Anakku bari aku mirip apa enggak? Wah, mirip. Mirip ya. Nggih. Kon lu asale. Hmm. Biyen ibu Biyen ibu iki anan di anak ngene iki. Dalungan Ih, oh enggak anakku mbek bojoku. Nggih termasuk niku bojo sampe sing wedok nak mosok tiyang ngriki. Tapi bojone wedok ri tumun wong di. Pati lanang padha. Ayo wong di. Wong di. Tiyang kutub utara. Oh, kutub utara ngawur. Pak ini sih kenapa, Pak? Eh? Iya napa ibu? Ibumu biar nyidam cempe ya. Nyek ngene. Pada anakku jepopak. <laughs> Yo iki anakku jocol. Oh. Tapi pegawai kan. Oh, oh pegawai anyar. Iya. Apa sih? Waduh selalu menaruh kepercayaan dan menaruh cinta yang sebesar besar. Waduh. saya ketemu Jawa. Eh? Mboten saya ketemu Jawa. Sudah bisa. Arek Banjar. Aku bahasa Melayu. <laughs> Arek Banjar iki. Ngawur apa sih kan? Yo gane sinten engkau? Oh, ngomong apa juga sinten tau. Anake sinten? Yo kan. Ngopo sih, Mas? Bingung ngomong biasa ngono. Oh, jenenge Erna iki. Erna jenenge. Apa sih? Aku jeneng Naksir, Pak. Oh, naksir. Naksir. nek kon seneng bareng iku lak mesti kawin ta? Mesti menikah. Iya. nek kon menikah do nyambut gawe apa dadare? Loh, lah Lah sampean dadi wong tuwa ya apa, Pak? Oh, mangan melaku. Iya. Pakai melaku. Setahun bungkuk aku. Loh, jangan bungkuk, Pak. Endi sih kawin ge kawin kami delok wetone. Sampeyan lahir nopo sih? Kulo. Apa? Eh, <laughs> Aku. Nggih. Anu, minggu ngarep. Oh, telulas. Sampai. nih. Sampai nih. napa hari ini? Aku Selasa legi. Sepuluh selawe berarti nih. Lah kena. nek ten Bukan mau apa utamu? Ini aku buatan cukup nih. Oh, gak cukup. Nah nek dikawinaken mangan gak mangan apa jadi Pak cukup. Oh. Aku ora kok iku. Iku omongane bapak ya Pak Sragan iki. nih. wis kuwatir Dik karo aku temen. Bapak Sragan. Aku nak seru, seru lah aku tuturi. sembuh hari aku Aku nono. Terus temen pokoke kon dadi bojomu. Iku anake. Lah nah, Itu boru iku. Iku boru. Kula menapa terus bapak ngira bapak setuju kali kula. Nah, nek kon gelem, aku gak keberatan anakku Joko kaya cek perawan. Ya, perawan Pak. Eh, perawan. Perawan, ah perawan. Perawan. Kok perawan? Nek lu perawan ngono. Lah ngomong gemi. Eh, perongi. Oh, perongi. Betul kok produk. <laughs> Niki dadi ndi, Pak? Arek niki kayak mlebu betul miyen ta? Hah? Eh? Ya, mlebu gak mlebu apa jare aku ta? Kok ngongkon sik. Tetep arek iki tak oleh anakku. Sing penting aku kudu rembek karo namung tuane. Oh, nggih. Cek bapak nak ya. Bapak Tasik. Lah Ibu? Mboten wonten. Nanti. Mempejah, Pak. Syukur. Iya, Mas. Ngawur. Oh iya, Pak. Ya wis apa-apa, gak apa-apa pokoke di wong tuwa, wong tuwa wajib malih sebab ibu bapakmu ya. Ayo saiki istirahat sementara, meneh sampean tak urus arek iki. Nggih, nggih. kesusila. Waduh kebeneran kepethuk awakmu aku. Ana apa sih? Waduh ini loh, wis sing dhisik aku wis ngomong karo kono. Kono mulan ta. Sembarang sing bener kono apa? dubur buru wong gak kok waduh-waduh. Lah aku dubur buru kok benjut kabeh aku. Waduh kuwi apa? Ngene loh ya. Wis tak urungno ya arek wedok sing dhisik. Urung-urungno lah aku dilokno Pak Blontang. Iku lek muring-muring elek. Mosok sih wong gemuk dipangan takno. ngawur kan ini. Rasa aku nih Blontang tapi masih gak muring-muring, ya. Jadi wis elek loh. Tapi tekunnya lah. Tapi kau ya apa? Mungkin aku wis diterima. Saya duwe wis ditrima dadak kok urung alasan apa lho ngene lho ya kok tak kandani sebab aku wis duwe cancangan dhewe duwe arek mana ta iya arek mana arek ayu ta lho koyo koyo upama kon bale bojare iki ya lho tak pilih patine timbang aku sapa jenenge eh jenenge sapa Erna Erna iya ya apa lek murungno iki apa lho gampang aja kuwatir lho nang lek pengapasan karo duwe upama aku iso murungno lho tak kek duwe Tak aku pesen ya. Iya, Pak. Nek kok sido kawin mbek Erna meneh anakmu tak rabine. Lho kok kok malah pesen ngono sih kon kok tadi mantuku ngono kate yon kuyon pomong durung lho ana apa-apa gak tanggung jawab lho aku yo wis takon tak kek dhuwit kene pira blontang kek ono 50 lha kon iki 1500 ngawur sing sing dhisik nglantarakno 75 saiki murungno sak mono sik blontang 50 aku sing 200 lho wong ngomong tok brongos gak rutuh ae kok lha dituntut blontangku mangkelan lho iya iya iya kon 50 blontang 50 100 100 Ya wis kene. Belum ta, Kon? belum tapi ana apa-apa karo jawane. Pokok ya. aku nyampe noto. Kon gak kirim surat ta? Iya, sih kirim surat pisan lho. Heeh. Hmm. Ya wis ana isine ya apa isine? Isine gitu. Wes, oh, sok kuwatir wis pokoke aku dhewe saiki wis tak gagalno. Wis ngene wis gak usah surat. Aku nang blondang ya. Iya. Wah, kon iki apa njot mulane biyen dipikir dhisik. Tapi aku njaluk tulung temen lho ya. Ora oh, gak kanggo sinorong dino sak delok dhisik lek koyo ngene kon. Waduh, aku lek ora bi dino mosok rabi jenenge. Wah, kon iku. Wis ngono lho ya. Wis temen lho ya. Iya. Tak balik. Heeh. Hmm. vì ở pư ko he nai nong ro rencana duwe gawe gak titik. Mbuak ulem-uleme petang praudu. Pegel. Ndiae tak ulem-uleme, ketok tak ulem-uleme. Teko gak teko gak urus. Sing penting wis ngetokno duwe akeh ae. Sopo iki? Mbah. Lho. Lah kok mungkruk ae? Lho, mungkruk. yo mikirno dinane iki apa jange lak bakal gawe ne aduh iya lak anakku iki ta nek jange rame-rame pirang dina duwe mantu sugih pirang dina kira-kira tafsirno pirang dina ya iso ya sedina sewengi ae sedina sewengi kabeh tunggu pitung bengi ta yen umume ngene nanggap hmm. pitung dina pitung bengi hmm. hmm. ngono biyen iya rencanane lah iki tuku kulum-ulum tak setengah juta eh. Duwe sapa? Duwe sapa? Nyenyel tangga-tangga dise. Lah engko lawe buwuan lah. Iku temen ta penuh ngomong gak mesti kok. Kok gak percaya. Pedas sapa nang arep? Sepeda sing ndi? Pedang. Iku sarung tapi tak cekel gawe tambahan. Gawe tambahan ulem-ulem iku gak gampang lho. Aku nek sapa? Hah? Nek sapa? Kowe tangga sebelah iku. Wis temen ta penuh jakarta buwuan iki oleh buwanake ta. Yo dene gak oleh buwuan aku minggat tapi apa kok? Engkok repot-repot. bondone spekulasi lah ngono ya. Iya, terus ah. iki cara penduk ndinah apa apa jan? Hah? Nang ah, apa apa? Jar ya pencak obri. <laughs> Pencak obri. Pencak obri ku bayar. Bang tuturono kan ana ono sing ati-ati mbeto apa. Ngono hmm. seneng sih ndok kobongan. Kok ni mali nyilik-nyilik no ati ngono. Nang apa apa ae api ae. Ah, iya, iya. Sing penting pokoke nurut peraturan apa sing sing ana ngono ya. Hmm, ya seminggu ngarep iki rencanane. Waduh kok sing loro rek. Lho ya. Wong mari tak sablon. <laughs> Kaya arek enom ae lho, jange. Waduh ati digawe sepatuan barang. Wong dinane durung mesti kok wis dijagakno. Kapan hmm. sih, Jar? Ya minggu ngarep iki. ngomong? Sapa ngomong? Aku dia tak tahu gini men barek kon. Wong aku durung ana putusan kok ojo ngliwati makelar ta Makelar durung ngomong ngelancangi. nglancangi. Ya ngene maklar nek duwe dhisik ya ngene. Ya kok iki kaya apa? Wis ngene. Iki nek duwe 50 gawon. Eh, oh ditambahan kae. Nambah 50. Heeh. Hmm. Lah aku oleh 50 ya. Heeh. Dadi lek 100 tak paruh edang lho. Iya gak apa-apa. Cuma kok 5000 ya biasae kanggo becak kudu kok balik. Dua ngono aja kon dudene kabeh 50 ngono. Dadi atiku gak cili. Wis wis potong dhisik ngono ae lho. Eh, Pono gak nduwe penyakit jantung. Gak. Baik-baik oh, kaget-kaget ono terus engko terus sekarat lah aku dadi pekara. Nyakake sing ngontakno ngeblak kene. <laughs> Potongan iku wis semendal kok pikiranmu. Anak pun gak nak mulih. Kano. Gara-gara ana sedina rong dina. Dina oh, rong dina iki. Rong Sampang warek nyambut gawe aja dipikiri. Lho gak dipikiri apa kok anak kok nih? Tak nyambut gawe lak kanggo loloh peno to. Eh, kanggo ngekek mangan peno. Enggak, kanggo nyucukku. Lah iya. Lah terus apa? Aja kaget ya. Gak. Iki biyen miko aku lak nglantarno jenenge Jodo. Iya arek iko. Ya duk saged iki pamon tak jaluk balik peno lak mangkel. Lho ya otomatis. Wis kadung mlebu kok kon tarik kembali. Lah iso metu ya. Iya gak iso wis. Iki. Tadi potong pisan limo. Jange, jange. Wis potong tak cek mesti sange lho. Sak itu kan cek enak. Kok mau pernah digawe iki sampe wurung ngono ya. Lho jatuh sama Aku Hmm. Anggur mati timbangane semabut. Mungkin izin. Izin. Iki tak sepuran sing. Iki apa sing tak doleki? Iki sepuran sing akeh. Lho lha apa? Aku mrene iki gagal Gagal. Lho kok iso gagal ya, Bu? Yo jare wong gak gelem lakoni. Lah omae ndo omae wong iki. Wong tuane. Ya omah ya, bapak ini kohon orang tuanya. Lah, saya ini dilak wis tak terima. Ya apa apa aku dedeng omah ya bang. Nah, sabar sih. Wis tak. Ini loh, hmm? ya. Pikiran ini panas, tapi kepala harus dijongkir. Loh. Apa? Ya, saya nggak metu banyu nih, lah. Enggak. Apa kok? Pikiran panas. Kepala panas. Iya, tak? Kepala panas. Kepala panas lah robot. Ya, ya apa? Pikiran panas. Hati. Hati panas. Hmm? Kepala. Hati, hati panas, kape, saya tambah mantel. Hati dingin kepala panas. Wis sok ngomong sing enggak malah mangkel ae. Lah saiki sabar ae. Lu gak iso. Hmm. Kon lak ruwat abat aku. Aduh iya. Aku gak kenek kate ana gunung sing gak enak. enak. Hmm. Mosok kenek aku ya ana guri-gurine. <laughs> Wis kepikin ro nek pancene wong iku kate mbatan lamaran tuh entek gobang. Entek kon ndi? Lho entek apane tak delen jagal. Ya tak gawe mung ngenteni apa? Tapi dhuwit kok terima Lah kono gak trimo gak apa-apa. Lah tetep tak terima, aku kepengin dhewe wong. Nek cara dhuwit diterima sik nglabrak. Lho tetep tak labrak. Dhuwit sak dimasuk gak iso metu. Merloba pembukuan kok lan. <laughs> Kok saiki kepengin dhuwit. Aku mek lantaran to, nek kono gak terima, ayo tak terus nangmi wonge. Ayo dijene wonge. Nggo apa iki? Nggo apa? Kayak numpak-numpak. Lah yo pelayan ae teko kono enak. Yo apa lang Ngater ta? Nek sing bener sewatuan apa? Oh. Wis dadi sepatu lha lu ning mlayu ne ya, Bro. Lho, labrak ku jagane mlayu ta? Lho nek kedencer. Wong iki lek ite ge teng dhisik. Eh, wis nol. Kanggo sarung. Nggawa sarung. Bae engko kebengen lo embong. Kok engko jagane kebengen. Yo ngene lho. Oh, celana aja situk loro, bae ku danan barang kok jagane ganti. ya kena kena upamane kena ndok kena dadu kuya. Ayo saiki diparani. Wis. Wis. Lah ngono sumbarana. Ngendi wong? <laughs> Lah bari sapa aku? Ayo sumbarana eh jotoh ngono ya. weh jotoh. sapiro pira gedhemu? Hah? Aku kepingin lho. Ayo. Ngendi mobil saiki? Ayo. Mbok mbok mbok. Berengose yo munggah mudun. Wong aku. Lho kok menggis menggis Thank <laughs>

wong suki duwe gawe gak perlu susah-susah kon kepingin tontonan apa tekan oleh ini tak tanggapi e. ah nek kula niki mboten nekake tontonan kok ayo apa pun blenger kae tontonan kok blenger ya sih Bisa sampean namo, tanggap no film ta oh ya film nek perlu lucu nek perlu ya oh. lawak ngono lho ya wayang uwir wayang wong ta wayang wong lak ngono pun ade rame-rame ta iya apa biasa mau sing sederhana mau iya iya iya iya mulane Joto kan ana-ana. ojo sampah perbuatane terulang kembali koyo sing wis. Sebab ono garis pemisah oh, e. Duwe bojo nang bujang siji. Eh, Sakari. Apa kran? Cukup beras nang. <laughs> Waduh pancet saya langgaran iki rek. Heh Kiran. Kok niki berarti kang botamu dhewe takon utang-utang nang mana mbak tanggamu? Betul mana. Oh iya. Iki dari begal sih. Ah ndek ae nggae tarif iki cilik ani. Oh tarif iki ya. Iya. Ya sing aku tak sumbang aku tang berasi tak sumbang. Ya arek Loh eh. Oh. ngatap ngatap pak Marwan. Nah, kepindu. Iki omai, iki bapak nih. Oh, iki tak bapak nih. Eh, sekarang hmm. Bagus kelakuan. Jadi sing dipercaya iki apa nih? Saya coba kepingin ragu? Iki saya tanya apa? Percaya apa? Uang nih gede iru iki. Iki, lo. Uang nih penjualnya nih cepat mati nih. Ambaan kakan metu nih. Kaya apa genahe? Kuwi lho kaitane apa? Mosok Prancis yo iki gak Nggih nggih. Joto ning ngene kulo ngelamar niki. Ah terus? Ditri mocane iki kali Joto sebab Joto kadinge kali Erna sampeyan yo napa didik Lumpun ah. Lumpun kok kaya sampeyan. Lumpun. Oh, sampe kula. Sampe telu lah ngoten anake. Ah, anake. Yo to Ya, Yo to. Ah, silu. Dene metu tak untoro. Ya, apa to ana pengoro pole konco ae kadek dingin. Wong tuwa gak ora apa para saing kula. Lah iki nyatane aku jelas ra wong tuwa elek. Lho, iki lho yo. Lah iki yo apa iki? Eh? Aku gak tau jawab lho ya. Yo apa genae iki? Duwe ta sik Dwi sik tak gowo. <laughs> Lah terus apa? Perlu kon tambahi ta? Ayo. Tak ngono kok kok kenal barek wong koyo berdok kene iki yo oh, masale. Kok ado wingi karo wong. Lah nyatane gak dosa kok perlu dilabrak entek ngame kurang golek. Lho kok cilantane semeng. Oh, tak ketak kon <laughs> Ayo, emang kok sangat kok kemarin kon ketak. Wes tak Iki jenenge apa? Ora wong tuane. Iki ya kula apa muring-muring iki sanes, Lho kudu wong muring. Lah persoalan. Iku ya apa wong tuamu gak iso ngatur ta apa? wong tuwa niku mbok saged ngatur kula sing ngatur wong tuwa. Gak tak atur e. Lho. Sakjane yo apa Pak Wong guneman esuk sore lancang guneman. Lho kula iki salah napa, Mas? Akeh salah e bener e. Tak <laughs> sosok bare kok. Sampeyan genah dhisik. Lah wong wis wayahe nek sampe dipatah. Lho, kurang ajare. Eh. Kon kira sapa to, Pak? kon yo. Yo apa sampe nek. Saiki kon jangan oleh sapa sih, sampe batal Pak Brontang Aku oleh Erna. Lho, sira sore Erna. Erna, Pak. Erna apa gawe kula, Mas? Kak peduli, tapi ya apa anakku iki apa sih coba? Jangan anu, Erna celuk.